Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Drugi termin jako bitan to je hadis mutasil Adi i tesela, i e, tesela, znači to suprotno, i tesela, nešto spojeno, suprotno in kita, prekinuto. Uh, hadis mu tesel, kaže, ma je tesela seniduhu mrfuan kane umakufen. To je hadis mu tesel, kaže, to je hadis čiji je lanac prenosilaca spojen, svejedno da li je mrfu e, ili meukuf. A dosta smo radili mrfu, meukuf. Uh, mrfu, znači hadis uh, koji je podignut, pripisan poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a meukuf, onaj koji je pripisan ashabu da je to njegovo djelo, njegove riječi. Znači, hadis kad kaže neki hadis da on mu tesil, znači, uh, uglavnom se odnosi na hadise uh, koji su pripisani poslaniku, salam salam, ili ashabima radi Allahana. <clears throat> takvih hadisa ima, znači možemo primjer toga navesti. Recimo ako ako uzmete ovaj hadis uh, koji je mu tesil marfu, znači spojen la, spojen lanac prenosilaca i podignu poslanik sa onim, recimo lanac prenosilaca. An Malik an Ibn Shihab, Shihab, a to je Zuhri, an Salim ibn Abdullah, an uh, an Abihi. I znači taj lanac prenosilaca i onda kaže da je poslanik sallallahu rekao to i to. To je taj hadis koji znači uh, mutesil marfu, podignut, pripisan poslanik sa sam. A mutasil mutesil mevkuf, da dođe u hadisu an Malika nafia an Ibn Omer, enhu kane uh, recimo ovaj uh, da je kane, uh, kada je klanjao da je prvo spuštao ruke pa koljena. A, a hadis recimo pripisuje se njegovoj radnji da je on to uradio. A, znači, i to je, ta, to je hadis mevkuf, da su riječi ashaba ili djelo ashaba. A lanac je spojen. Zašto ovo je bitno? Zato što uglavnom, znači, kod muhadisa, ovdje čito vrijeme govorimo hadisku, e, na hadijsku terminologiji, da bi razumijeli hadise, kad se priča o hadisma, kada se kaže da neki hadis da je mutesil, znači automatski se misli ili je to, ili je to govor djelo ashaba ili poslanika sam sunem. Što? Znači, ako se priča o nekom drugom nakon njih, o tabinu, o imamima nekim, o nekim predajama, znači ne kaže se za njih da je mutesil. Ta termin se ne koristi uopšte, to rijetko kad se koristi. To je izuzetak. Ako se koristi to izuzetak, ona, o, o, znači, u praksi to ne postoji tako nešto. Ili da, da kaže za hadis, da se e, da je eser neka predaja od tabina ili tabe i tabina je od imama. Rekao, recimo, Ebu Hanife nešto, da kaže, kaže je li tu vjerodosno što je rekao? Tu se ne provjerava. Te, te njihove govor se e, spominju u knjigama, recimo im Bitemije nešto rekao, pripisao neki stav, kar je li to, je li vredosno, ima lanac prenosila da je to rekao, što će lanac prenosilaca? Njegove govor se zapisao u njegovim knjigama ili prednije njegovi učenici, tu ne treba lanac prenosilaca. Od imama učenika, od, ta, od učenjaka, učenjaka, od tabina, pa nadalje, ne treba lanac prenosilaca. Osim ako su došli sa nečim jako neobičnim, nešto što je strano, neobično, i tamo gdje je zabilježeno, spominje se ko je zabilježio spomeni se ko je od koga prinio, ko je od koga čuo. Neko je čuo, mora prvi, ili on zapisao svoje knjige ili neko od njeg čuo da je rekao. I onda se istražuje to, ima li to osnova, ili nema osnova što je rekao. Je to ispravno, nije ispravno i tako dalje. A to se zna nekad jest, nekim meselama. Već smo ona poznata mesela, kada je Ibn Temija, za Ibn Temiju, kada je rečeno onaj, uh, onaj od njega, kad se prisuje govor za, za muđahide. Ako ne znate gdje je istina, pitajte ehlu sugur, pitajte oni koji su koji su u džihadu, na bojnom polju. Je tako? I sam malo neobičan za, je tako? Logično, ako ne, ako ne znaš gdje istina, pita u lemu, je tako? Što će pitati muđahide? A to, to je vezan za kuranski ajet. Za koji kuranski ajet? Valadine džahidu fina lenehdi jennehum subunena. Oni koji se bore za nas, radi nas, mi ćemo ih put na pravi put. Je tako? I sad se spominje taj govornik. o njeg. Je li vredostan, nije vredostan, tako da pisao sam o tome sve detaljnije. Pa su neki došli sad učenjaci, kaže, nije to tako. Znaš, nije to tako, nije to on mislio to, nije to, nije, kar nije došlo spojeno lancu, nije to prenesno, ko je, Halo, kakav lanac prenoslaca? Za svaku riječ koju Ibn kaže, pripiše se njemu i navedeno u njegovim knjiga uh, Ibn Qaim, to isto tako rekao je pripisano i spominje da rekao Ibn Temija, sad treba lanac prenoslaca. Kakav lanac prenoslaca? Nema lanac prenoslaca. Rekao je, razumijemo ga, ne razumijemo, slažemo se, ne slažemo sa njih, gotovo. Znači, nije to tekst koji, nije to širijanski tekst da moraš sad slomiti se oko njega, jel rekao, jel nije rekao, koda, da učenjak ne može pogriješiti nešto reći, to nije prihvat. Ko što, ko što se spominje nekad do Selefa neke riječi? nešto što se može u sufijski ono protumačiti. Od Hasana Basrija neke riječi. Ono. Znači, nije to sve što rekao da je to, ko da je to s nebesa sišlo. To je njegov govor, njegov čtiha nadahnuća i ovako, možda nećemo, nećemo je potrefio, nećemo nije potrefio i gotovo. Znači, tako i treba pristupiti tim tekstovima. Nije potrebno lanc lanac laca. Dobro, ne, ne izgubimo se oko ovoga. Sljedeći, uh, još dva, uh, uh, šta smo spomenuli ovdje, Musned i Mutesel. Andalusam. أندلسا أندلسا أندلسا